сайт буги Знам ко ме лаже, ко ме мрзи, ко се фолира И ко на сваки мој успех од зависти експлодира Знам и ко слави, кад год сам у говнима Мајмуни, криво вам е што постојим, а? Јеби га шта ќеш, таков ме мајка родила И моја брате судбина никога Čuvaj taj presto što ti je dala rodbina Jer mi nije teško ladnom vodom da ispolivam Ja te na i čast pozivam Ako to ne prihvataš ti se bolje skloni sam oni se hrane mojom patnjom, vole kad sam u sranju Tad im vidim radost, a ja im svima želim Dobro i spokoj, al džabe kad su zaraženi zlobom Koliko? U borbi s tim demonima dobijaš iskustva Jer za ovaj život ne dobijaš uputstva Zato i ko samo glumi da mi leđa čuva Priča iza istih i radi mi o glavi Voleli bi da ostanem sam i umrem od gladi Ne znaju da jači sam u stvari Ne mogu da pobede dobro na mojoj strani Al bitno je da znam šta mi žele Stave so na ranu Osjećam im tamu, ja ti znam manu Samo da te pogledam, previše si zao Mrakčina te pojela A znam i ko me voli, ko ne da mi da padam Pa samim tim znam i ko se brine da li sam gladan I znam da brinem za ljude koji za mene brinu I da poštujem sitice koje čine veličinu Al ništa nije savršeno, tako i drugari Pa zato znam da pređem preko nekih stvari Čuvam svoje živce, jer znam da su tanki Ako prsnem, ne znam da li ću moći da se vratim Kasni su sati i fokusirane misli Ja znam da svi smo jednaki, iako nismo isti Pozdrav za braću, sestre, krv moju Koja me tako gleda iako nismo u rodu Prate me u stopu pratim njih Da li imamo ili nemamo lovu Šta je moje, to je tvoje Tvoj problem, moj problem Znam ko je čovjek što mi stoji rame pored Ostali u suštini ko da ne postoje Samo držimo se složno i ne damo na svoje Nema zavisti, suete i pakosti Ako si naš znaj da delimo tugu i radosti I zadnje što imamo dajemo na jedan Za pravog čoveka i života ako treba